informacije od tih velikana su također prvenstveno Hulefa Rašidin, pravedne halife. Nakon Usmana radijallahu anhu govorit ćemo o Hazreti Ali radijallahu anhu. Ali ibn Abi Talib još kao dječak od deset godina prihvatio Islam i smatra se prvim dječakom Islamom. Bio je i drastan tamne puti krupnih očiju, lijepog lica i izuzetne fizičke građe. Ađera je bio izuzetan u džami i borac, nikoga u nije uspio pobijediti i bio je jedan veliki alim, učenjak, poznavao šerijatske propise. Jedne prilike poslanik sallallahu alaihi wa sallam reče Ko će biti moj pomagač i prijatelj na dunjalku i ahiretu? Alija odgovori ja, Allahov poslaniće. Poslanik ga je mnogo volio i Allah Želešanu također, a on je volio Allaha i njegovog poslanika. Nakon mučnog ubistva Osmana radijallahu anhu 35. godine po Hidži 18. Hidžeta, nastupaju teški trenuci za umet Allahov poslanika sallallahu alaihi wa sallam nastaje fitneluk i veliki sukobi. Taj fitneluk i smutnja će se negativno odraziti na daljni razvoj islamske zajednice, zajednice muslimana. Medinergija i neki odmetnici pobunjenici prisiliše, to jeste izvršili pritisak na Hazreti Aliju da prihvati položaj halife koji je na početku odbijao. Klica smutnje i razdora koja bi posijana šeitanskim umom i rukama munafika prisili Hazreti Aliju da prihvati taj položaj halife muslimana. Čim je prihvatanje položaja halife muslimana, naredi svima da ga priznaju i da mu daju bejat prisegu u potpomaganju na tom položaju s ciljem razvijanja islamske države. Našao se Hazreti Alija među dva tabra. ili pred sobom je imao jedan veliki problem a taj problem je kako se postaviti spram ubica Osmana radijallahu anhu i pobunjenika. na ashabi su smatrali da je potrebno prvo kazniti ubice Osmana radijallahu anhu. To mišljenja je bila i porodica Osmana i njegov bliski rođak Muavija koji je vladao Sirijom nakon dužeg ištihada i razmišljanja halifa muslimana Alija ibn Abi Talib donese odluku da je neophodno ujediniti sve muslimane oko jednog halife, a potom kazniti ubice Osmana radijallahu anhu. Neki od ashaba u Mekki su imali drugi čtihad i drugo uvjerenje, te sa 3000 naoružanih ashaba krenuše u Irak da osvijete ubica Osmana radijallahu anhu. I tamo uistinu poviše velik broj ubica Osmana. Alija i Nebi Talib tada podiže svoj bajrak i upućuje se prema Iraku da spriječi prolivanje muslimanske krvi. Kada je došao Irak, razdor među muslimanima je uveliko uzeo maha stupa u pregovore sa zaračenim stranama i pokušava da smiri tenzije. U to dolazi i Hazreti Aisha radijallahu anha u Irak da pomiri muslimane, ali to će dovesti do samo još većeg konflikta, kulminacija događaja bila u toku. Te noći, vidjevši ubice Osmana radijallahu anhu, vidjevši da se krupko razmotava, napadoše Aline vojnike, a ovi pomisliše da je da su pregovori završeni, da je rat počeo, te se s njima upustiše u i rat. Tu noć nije se znalo koliko koga ubija i radi čega koga Taj događaj je pozvan Vaka'atul Džemel, bitka kamile, jer je naša majka, majka pravodjenih jahala na kamili koja je jednog trenutka posrnula i pala, a onda su mnogi skupi muslimana pohrdili da ih spase i sačuvaju. Nakon izvojevane bitke Alija ibn Abi Talib uspostavlja, uspostavlja i većina islamskih pokrajina priznaje Hazreti Aliju za halifu muslimana. Naravno, osim Muavijev koji je bio namisnik Sirije. Nakon toga Alija ibn Abi Talib kreće sa svojom konjicom putem Eufrata i potpomažu jedinice iz Azerbeđana i Hamata. I kod mjesta Sifina sretoše se jedinice Ali radijallahu anhu sa trupama Moavim. Alija je spreman za pregovore, ali Moavija tada nije bio spreman za pregovore. Jer je čuo da Halifa krenuo k njemu, a on se pripremio u boj da se bori i ne dade prisegu Halifi muslimana Ali i Ebetarivu. I tada se zametnu krvava drama u historiji muslimana umeta Muhammeda sallallahu alaihi wa Bitka se Sredinu traja mjesec dana. Svakog dana je bilo između jedna, jedne ili dvije bitnaka. Vojna sreća je sada bila na jednoj strani, sada na drugoj strani. Ali ja, radijallahu anhu, ponovo inicira, inicira pregovore. Međutim, kada je uvidio da su pregovori se odudili skuplja vojsku i čini dobu Allahu Đelešanu u kojoj kaže gospodaru moj, gospodaru nebeskog svoda, ako nam danas dadneš pobjedu, sačuvaj nas smutnije i uputi nas na A ako njima danas dadneš pobjedu, daj mi šehadet, a moja ashabe sačuva smutnije. Tada ponovo kriče velika bitka i Muavine pristalice umalo, to jeste skoro da bivaju pobjeđene. Kada se neko od njih prisjeti i dosjeti jedne barke i povika, to jeste naredi svojim vojnicima da na koplja izdignu mushafe i da naglas viču neka nam sudi ova knjiga. Ali ja nasjede na tu barku i izgubi iz ruku već dobijenu bitku. Odlučili su tim pregovorima da Moaviju, da Moaviju predstavlja Amr ibn As, a da Aliju predstavlja Ebu Musa al-Ash'ari. Alija je pristao da iz njegove vojske ostupe svi oni koji su bili u Medini za vrijeme nebilih događaja. Ali jedna skupina Alijinih pobornika i Alijnog ištihada je bila protiv toga, protiv te odluke i protiv toga suda i njih deset hiljada se izdvojiše iz redova Ali i Abi i sebe prozvaše Haridžijama ili Halaređ. I to je bila, prvi puta, bilo prvi puta da se u slavu pojavila frakcija, frakcija Haridžija. To je bilo 37. godine po Hidri. Zatim ubrzo su odvojili druga operacija, to su šije, koji su imali različiti zahtjeva ili čudnovatih utiženja. Naravno, Alija i Nebi Talib, kako kaže Ibn Kesir, bio je u veoma teškoj situaciji. Vojska se digla protiv njega, šamljani, to jeste koji su bili pod vrstvom Moavije, su uzeli velikog maha, ali račani su ga napustili. Ali je više volio tada smrt nego ovaj svijet radi veliki smutnji i luka prevara koji su se tada dešavali. Alija radijallahu anhu nije prihvatio da Muavija bude vođa Amirul Mu'minin, da bude vođa mu'mina i on se podiže protiv, protiv Moavije. Njegove pristalice su smatrale da je potrebno da prvo se suoče sa Haridžijama koji su odbile poslušnost Ali i Ebi Talibu. I tako Ali i Ebi Talib skoro da ih pobjedi sve kod Neherana 38. godine po ali tada, nam, tada trojica Haridžija se dogovoriše da izvrše atentat, jedan od njih da ubije Aliju, drugi Huaviju, a treći Amr ibn Asa. Samo je prvi Abdurrahman el-Hubeidi uspio da ubije Aliju 17. Ramazana 40. godine po Hidri, dok su ova trojica ubijeni pri samom pokušaju Naravno, Ali radi Allahu anhu nakon vasijeta koji je dao svojim sinovima Hasanu i Haseinu prestali sa šahadetom na ustanama. Draga je poštovana nakon ovoga što smo čuli, možemo samo tražiti Allah Đelešanu da nas ujedini, da budemo jedinstveni oko nama zajedničkih interesa, da se ne razjedinjujemo, jer fitnalu i smutnja su gori od ubijanja. Molim Allah da nam dane